Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Անտոնելություն Արցախի նախագահի նստավայրում նոր Սեսուլանում հաղթահարվել են բազում խնդիրներ։ Միացյալ Նահանգների Սենատի հանձնաժողովը վավերացրել է մի շարք որոշումներ հոգուտ Հայաստանի եւ Արցախի։ Մուսալերան ազատամարտի հաղթանակած դրոշը։ Գարուն բարեգործական կազմակերպությունը աչակցելու է Արցախի սահմանամերձ գյուղերին։ Հունաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան ապարգևատրել է Ռոման Ամոյանին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 11-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանին։ Հանդիպմանը Դավիթ Լոքյանի խոսքով արձարծվել են համապատասխան ոլորտներում Արցախի եւ Հայաստանի փոխգործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Արցախի նախագահան, Արցախի կառավարությունը ողջագրել է ժողովրդավարական մի ուղություն, դա համայնքներում իրականացվող փոփոխություններ, տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրում, որը պիտի բերի մասնակցային ժողովրդավարության ուժեղացում երկրում, որը պիտի բերի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական տարածքի հավասարաչափ զարգացում, հասկանալի է, որ այսօր մենք ունենք ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում ոչ համաչափ զարգացող պետություն, մենք ունենք մեծ ամպլիտուդայով տատանվող տնտեսություն, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահան համակարգային փոփոխությունների կողմնակից է եւ ցանկանումը, որ մենք կարողանանք այս հարցում օժանդակել, որբեսի այն բարեփոխումների գործընթացը, որը սկսված է Հայաստանում, իր սկիզբը ունենա Արցախում կարծում եմ Արցախի համար դա կարող է ունենալ շատ մեծ նշանակություն, թրիչկաձև զարգացման հիմք կարող է դառնալ, որտեղ քաղաքացին ինքն է դառնում տնորինող, աշխատող, իր տարածքը պահող, իր տնտեսական եկամուտները մեծացնող հիմնական ֆակտորը երկրի մեջ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում այսօր կազմակերպվել է քննարկում տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման թեմայով, որին մասնակցել են ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, Հայաստանի հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դավիթ Լոկյանը, Արցախի կառավարության տարածքային կառավարման վարչության պետ Ժիրայր Միրզոյանը եւ խորհրդարանականներ։ Քննարկման ընթացքում Արցախի կառավարության ներկայացուցիչը ներկայացրել է հանրապետության տարածքային կառավարման հայեցակարգային մոտեցումները եւ մշակման փուլում գտնվող օրենքի նախագծի աշխատանքային տարբերակը։ Ներկայացնելով տարածքային զարգացման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության փորձը Դավիթ Լոքյանը ընդգծել է տեղական ինքնակառավարման համակարգի գործունեության համար օրենսդրական կարգավորումների անհրաժեշտությունը համայնքներում արկա առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։ Այսօր Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի շրջանի արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Ղրղստանի Հանրապետություն։ Նրա գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցելու է Բիշկեկում անցկացվող ԱՊՀ մասնակից պետությունների գլխավոր շտաբների պետերի կոմիտեի հերթական նիստին։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների առաջարկած փաստաթղթերի շուրջ քննարկումներ սկսելու համար անհրաժեշտ է անվտանգության վստահելի մտնոլորտ ստեղծել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը, падգամավորը նշել է, որ բանակցությունների վերսկսման համար անհրաժեշտ է կատարել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունները։ Հայկական կողմի դիրքորոշումը անփոփոխ է նշել է Արմեն Աշոտյանը։ Նոր Սեյսուլանը հիմնադրվել է զինադատարից ամիսներ հետո։ 23 տարիների ընթացքում նոր բնակավայրում հաղթահարվել են բազում խնդիրներ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Խմելու ջուրը շուրջօրյա կա, ռոկման ջուրը կա, ճանապարհներն բարվոք վիճակում, Համանքի ղեկավար Օլեգ Հայրապետյանը վստահեցնում է, որ գյուղում բոլորը զբաղված են գյուղատնտեսական գործով։ Անասնապահություն, այգեգործություն, երկրագործություն, գյուղատնտեսության այս ճյուղերն էլ ապահովում են Սեսուլանցու օրվա հացը, եկամուտը։ Այսօր համարյա թե բոլոր ընտանիքում արաղ գինի կա։ Բնակության մեծ մասը ապահովված է։ Կարիքավոր ընտանիք կարելի ասած ուրեմն չկա։ Հողը կա, ջուրը կա, մնում է միայն խելոք աշխատել, հողը մշակել եւ ապրել։ Անասնապահության մասով էլ պարծնալու ցուցանիշներ ունեն մինչև անցած տարվա ապրիլ։ Մոտ 200 խոշորից մնացել է 95-ը։ Ապրիլին ավելի քան 100 գլուխը շտապել են իրացնել։ Անփոփոխ է մնացել մանր եղջերավորների գլխականակը 280։ Խոզաբուծությունն էլ չնայած վնաս է կրել աֆրիկյան ժանտախտից, սակայն կամած-կամած նորից զարգանում է Սեսուլանում։ Ճիշտ է, մինչև հիմա աֆրիկյան ժանդախտը չկա, կառավարության որոշումը բոլորն լավ հասկանում են, խոզերը պահամանների փակ վիճակում։ Նոր Սեսլանի մոտով անցնում է Խաչեն գետը, Արցախի ամենաջրարատ գետերից մեկը։ Գյուղն ապահովվում է ռոռոկման ջրով, իսկ դա էլ իր հերթին նպաստել է հողագործության զարգացմանը, ինչն էլ բավարար հիմքեր է ստեղծել գյուղի զարգացման համար։ Արդյունքում 1994 թվականին առաջին այստեղ բնակություն հաստած 4 ընտանիքին հետագայում միացել են նաև շատեր ու այսօր Նոր Սեսլանն ունի 42 ընտանիք։ Բնակչության Դրանք թիվը հասնում է 178-ի։ Բնակվանդը վերականգնվել կամ կառուցվել է կառավարության միջոցներով։ Վերջին տարիներին գյուղում ռուսաստանաբնակ համագյուղացի բարերար Վահագն Խաչատրյանի շնորհիվ արցանագրվել են ձեռքբերումներ։ Գյուղն ապահովել է փողոցային լուսավորությամբ, կառուցվել է համայնքային կենտրոն, խաղահրապարակ, մանկապարտեզ։ Այսօրվա դրությամբ խնդիր է դպրոցի շենքը, այն 1993 թվականի ոչ տիպային շինությունը ծառայում է որպես դպրոց երկու գյուղերի Նորսեսուլանի եւ Հովտաշենի համար Իդեպ այս տարի առաջին դասարան է ընդունվել 6 երեխա, իսկ ընդհանրապես դպրոցն ունի 73 աշակերտ։ Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը տարիների հետ գրեթե կայուն է մնում 13-ից 14 երեխա։ Նոր Սեսուլանը ապահովված է նաև խմելու ջրով, ունի ակումբ, բուժկետ, շտապօգնության մեքենա։ Խնդիրը գյուղում այրուհու հետ կապող ճանապարհն է եւ չամուսնացող 13 երիտասարդը կեսկատակ, կեսլուրջ ասում է համանքի ղեկավարը։ Եթե ամուսնանան, գյուղում բնակչության թիվն էլի կավելանա։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Միացյալ Նահանգների Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը վավերացրել է մի շարք որոշումներ հոգուտ Արցախի եւ Հայաստանի, որոնք մաս պիտի կազմեն 2018-ի պետական վարկի արտաքին օժանդակությունների բաժնին։ Որոշումներից մեկի համաձայն Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը պիտի ավելանա հասնելով 27 միլիոն դոլարի։ Հանձնախումբը նաև որոշել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ զենքի վաճառքի սահմանափակումներ պարտադրել, միաժամանակ շեշտելով Արցախի իշխանություններին ուղակի օգնություններ տրամադրելու կարևորությունը։ 102 տարի առաջ այսօրը 1915 թվականի սեպտեմբերի 12-ին հաղթանակով ավարտվեց Մուսալերան 40-օրյա հերոսամարտը։ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում իշխող երիտուրքերի կառավարության կողմից ծրագրված եւ իրականացված հայ ազգաբնակչության տեղահանությունների զոհ դարձան անգամ երկրի ամենահեռավոր անկյուններում գտնվող հայկական բնակավայրերի խաղաղբնակիչները։ Այդ մեծ ոչռագործության դեմ հայ ժողովրդի մղված հերոսամարտերի շարքում առանձնանում է միջերկրական ծովի ափամերձ տարածքում գտնվող Սուեդիայի շրջանի 6 հայկական գյուղերի բնակիչների ազատամարտը։ Բարձրանալով Մուսալեր եւ այնտեղ կազմակերպելով ինքնապաշտպանությունը, մուսալերցիները 40 օր շարունակ կարողացան հաջողությամբ յետ մղել թուրքական կանոնավոր բանակի հարձակումները եւ փրկվել վերահասկոտորածից։ Մարտերի վճռական օրերին հույս ունենալով ստանալ դաշնակիցների օգնությունը ծովից, Լեռան ծովահայաց կողմում մուսալերցիները բարձրացրել էին սավաններից պատրաստված երկու մեծ պաստառներ։ Մեկը ասեղնագործված կարմիր խաչով դրոշներ, մյուսը քրիստոնյաները վտանգի մեջ են անգլերեն գրության պաստառը։ Անցնող նավերի ուշադրությունը գրավելու համար նրանց շուրջը գիշերները խարույկներ էին վառվում։ Սեպտեմբերի 10-ին Մուսալերան ծովափին է մոտենում Ժաննա դ'Արկ ֆրանսիական զրահապատ հազանավը մեկ այլ ռազմանավի ուղեկցությամբ։ Սեպտեմբերի 12-ին Մուսալերան բոլոր պաշտպանները իջնում են դիրքերից դեպի ծովապ։ Հաջորդ 3 օրերի ընթացքում հերոս մուսալերցիներին շուրջ 4000 մարդ ֆրանսիական եւ անգլիական ռազմանավերի էսկադրան փոխադրում է Պորտ Սայիդ։ Մուսալերցիները իրենց հետ են տանում նաև ազատամարտի կարմիր խաչով փրկիչ դրոշը, որը այժմ որպես սրբազան մասում պահվում է Այնջարի Լիբանան ազգագրական թանգարանում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանի խորնախբյուր տարածքում տեղի ունեցել դիզակի գույներ խորագրով նկարչական փառատոն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Սիմպոզիումը բացեց դիզակ շրջանային քերթի գլխավոր խմբագիր Լիանա Պետրոսյանը։ Նա նշեց, որ դիզակի գույներ խորագրով հադրուցի առաջին փառատոնի մտահղացումը նկարիչ Էժմյանցի Գևորգ Բաբախանյանին էր։ Այդ նախաձեռնությանը հավանություն տվեցին հադրուցի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ տնտեսական հարցերի բաժինը։ Սիմպոզիումը նպատակ ունի քաղաքը հարստացնել մշակույթային արժեքավոր գործերով։ Այդ նպատակով հրավիրվել էր 10 նկարիչներ Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչպես նաեւ Արցախի նկարիչների միության քնորալի ստեղծագործողներ Նկարչական սիմպոզիումը առիթ է գեղեցիկ արվեստի շուրջ համախմբելու Արցախի հին ու նոր բարեկամներին, ստեղծելու արժեքավոր գործեր, որոնք կհիշեցնեն գեղեցիկի ու ոգևորի հավերժության մասին։ Սիմպոզիումի փակումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 16-ին Արցախյան գինու փառատոնի օրը, Տող գյուղում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Բերձորի Վահանտեքյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցի 8-ից 12-րդ դասարանի աշակերտները մակարման բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացրել Արցախյան գոհամարտում նահատակների հիշատակին կառուցված հուշահամալիրում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Աշակերտների մասն աշխատեց 3 խոնարհված պատերի մոտ երապարակում, որտեղից մաքրվեցին չորացած խոտերը եւ ծաղիկները։ Իմ մասն մաքրեց աստիճանեն ու դրանց մոտոժանդակ տարածքները։ Աշակերտները այդ աշխատում են ուսուցիչները եւ աշխատանքը տվեց արդյունք։ Արժե մաքուր ու բարեկարգ է հերոսների նվիրված ուսամալերը։ Աշակերտները գիտակցում են իրենց աշխատանքի կարևորությունը։ Քաղաքը, որտեղ մնակում են, իրենց ընդհանուր տուն է։ Ուշահամալերի մաքուր ու կողեկ պահել իրենց պարտականությունը։ Կատարված աշխատանքներին ծանոթացան շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը եւ աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ասյանը։ Կարևորեցին նման միջոցառումները հատկապես աշակերտների մասնակցությամբ եւ գոհ էին ուսուցիչների աշակերտների աշխատանք։ Կարծում եմ, այս միջոցառմանը կարձականքե նաեւ այլ կրթօջախներ կազմակերպությունները։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Նախորդին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված մեկնաբանության մեջ Արցախում դատապարտված դիվերսանտ Դիլհամ Ասկերովի որդի Քուրդոգլու Ասկերովը նշել է, որ իբր հոր մասին արդեն 7 ամիս է որևէ տեղեկություն չունեն։ Այս կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության տեղեկատվության բաժնի պատասխանատու Էթերի Մուսալյանը հիշեցրել է, որ ընթացիկ տարվա մայիսի 10-ին եւ հունիսի 21-ին կոմիտեն հաղորդագրություններ է տարածել, համաձայն որոնց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ներկայացուցիչները այցելություններ են կատարել Ասկերովին եւ Գուլիևին վերջիներիս ազատազրկման պայմաններին եւ նրանց հանդեպ վերաբերմունքին ծանոթանալու, ինչպես նաեւ բանտարկյալների եւ նրանց իրենց հարազատների միջև կապ ապահովելու նպատակով։ Ադրբեջանի արդարադատության նախարարությունը իդեմս քրեակատարողական ծառայության շտապել է բացատրություններ տալ Ալեքսանդր Լապշինի ինքնասպանության փորձի կապակցությամբ։ Արդարադատության նախարարության վարկածի համաձայն Լապշինը փորձել է ինքնասպան լինել արտահանձնման գործընթացի ձգձգման պատճառով։ 2017-ի սեպտեմբերի 10-ին Լապշինը փորձել է ինքնասպան լինել իր արտահանձնումը ուշացնելու պատրվակով, սակայն բանտապահների զգոնության շնորհիվ ինքնասպանության փորձը կանխվել է։ Լապշինին անհրաժեշտ բուժօգնություն է ցուցաբերվել։ Այսպիսով Լապշինի երկարատև կալանքը քիչ էր մնում Ադրբեջանի իշխանությունների համար միջազգային սկանդալով ավարտվեր։ Նշենք, որ այս պահին ադրբեջանական բանտերում հազարավոր քաղբանտարկյաններ կան։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճի վերանորոգման վերակառուցման աշխատանքները ավարտման փուլում են։ Նախագծի համաձայն վերափոխվել է բեմահարթակը եւ տեղադրվել ժամանակակից սարքավորումներ։ Ծրագրով նախատեսված շուրջ 400 տեղանոց դահլիճը համալրվել է նոր ժամանակակից նստելատեղերով։ Ջերուցումն էլ իրականացվելու է օթային ջերուցիչ համակարգով։ Ռաչիկայում վերանորոգված վերակառուցված դահլիճը ամբողջությամբ շահագործման կհանձնվի, ասել է քաղաքաշինության նախարարության գլխավոր մասնակետ Տեխսկիչ Ազատ Համբարձումյանը։ Գարուն բարեգործական կազմակերպությունը աջակցելու է Արցախի սահմանամերձ գյուղերին։ Այս մասին ասել է կազմակերպության նախագահ Ֆլորա Սարյանը, նշելով, որ իրենց բարեգործական կազմակերպության հիմնական առաքելությունը Արցախի եւ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերին աջակցելն է։ Առաջին անգամ ենք Արցախում Քաշաթաղում իրականացրել ենք ծառատնկման աշխատանքներ։ Մենք շարունակում ենք մեր հայրենանվեր գործունեությունը։ Այսուհետ կփորձենք 6 ամիսը մեկ լինել Արցախում, ցանոթանալ սահմանամերձ գյուղերի խնդիրներին եւ աջակցել նրանց։ Մենք մեր պարտք ենք համարում միշտ լինել արցախցիների կողքին եւ մեր ներդրումը ունենալ Արցախի զարգացման գործին։ Հուսով ենք կկարողանանք Արցախում իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք զգալի օգուտ կբերեն գյուղացիներին ասել է Ֆլորա Սարյանը։ Նշենք, որ Գարուն բարեգործական կազմակերպությունը Լոս Անջելեսում ստեղծվել է 2009 թվականին, այն բաղկացած է 15 անդամից։ Մարզասերների համար Թբիլիսիում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը դուրս է եկել 1/8-րդ եզրափակիչ թայ բրեյքում հաղթահարելով ռուսաստանցի Մաքսիմ Մատլակովի արգելքը 5-3 հայ գրոսմայստերի հաջորդ մրցակիցը ռուսաստանցի Վլադիսլավ Դուբովն է։ Աշխարհի գավաթի խաղարկության եզրափակիչի մասնակիցները կստանան 2018 թվականի մարտին Բերլինում անցկացվելիք աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի ուղեգրեր։ Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր աշխարհի բազմակի մրցանակակիր Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն հունահռոմեական ըմբիշ Ռոման Ամոյանը արժանացել է հատուկ մրցանակի։ Հունաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան Ամոյանին ապարգևատրել է սպորտում ունեցած ավանդի եւ մարզական բարձր նվաճումների համար։ Անվանի մարզիկը պատվավոր հյուր էր Աթենքում կայացած ըմբշամարտի պատանիների աշխարհի առաջնությունում։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։